Daí Guga, São Paulo, né? Vou até cedeu pra escutar essa Esculachou DJ Max, diretamente da Nova Jazz, tá ligado? Vai de Nova York, tá ligado? o DJ que tá tocando É o Max que tá tocando É o DJ que tá tocando É o Max que tá tocando novinha, então vem se, vem se, vem se, vem se, vem sentando. Vem se, vem se, vem se, vem se, vem se, vem se, vem sentando. Vem se, vem se, vem se, vem se, vem se, vem se, vem sentando. Novinha, então vem sentando. Novinha, então vem sentando. Vai dar pra bandido vai dar pra malandro, vai dar pra bandido, vai dar pra malandro, vai dar pra bandido, vai dar pra malandro. Olha o trenzão passando, olha o trenzão passando, olha o trenzão passando, é só bandido de comando. Olha o trenzão passando, olha o trenzão passando, olha o trenzão balançando, é só bandido de comando. Vai dar, vai dar pra bandido, vai dar, vai dar pra malandro. Vai, dar pra bandido, vai, dar, pra malandro. Vai, dar pra bandido, vai, dar, pra malandro. Ei, é base, caralho, porra! Não tem jeito, hein? Ei, toda hora, toda hora! Ei. <laughs> DJ Guga, pra mim deu mais pica. <laughs> É o DJ Guga que tá tocando, é o Max que tá tocando. É o DJ Guga que tá tocando, é o Max que tá tocando. Novinha, então vem sent, vem sent, vem sent, vem sent, vem sentando. Vem sent, vem sent, vem sent, vem sent, vem sent, vem sent, vem sentando. Vem sent, vem sent, vem sent, vem sent, vem sent, vem sent, vem sentando. Novinha, então vem sentando. Novinha, então vem sentando. Vai dar pra bandido vai dar pra malandro, vai dar pra bandido, vai dar pra malandro, vai dar pra bandido, vai dar pra malandro. Olha o trenzão passando, olha o trenzão passando, olha o trenzão passando, é só bandido de comando. Olha o trenzão passando, olha o trenzão passando, olha o trenzão passando, é só bandido de comando. Vai dar pra bandido, vai dar pra malandro, vai dar pra bandido, vai dar dar pra malandro, vai, dar pra bandido, vai, vai dar pra malandro.